Любовь Мартьянова. Ешенман самахсем. Савасем. Кунгелетте каять. Савашмаре паян. Шул жүребше. Элекхи цень авалхи мринчеп шүредеп. Элекхи мецень эмерхи деп тингередеп. Руран орава юндымары шүлебе, азатень мын аслашы батне де деп юрыне, кулыне, мінгалас қалас тенине елт курадып, тимле тимледіп. Пәр суймазыр вара, ун мұнуген мұнуге тепче важын таза паян паянхи шуткуна, куна, паянхи ыр куна мухтаза, келендеріп. Е кайран, Темиже шер жулдан, ман мнугын мнуге, ману магилесе, чывашлах пуплесе, әнендеріп. Шірде шет шыраба кымыла бедермес деп, Ютшынмастап да хамран. в ебе, шудыгун юрребе пурынза юлас шук халыхран. Шірде шит шыраба кымыла Чессер тунзықсы не чуныма ирттерместіп, үгінместіп паянда ыран. Аслы шул вар ребе, шуры юр юр ребе, ындылза хырас щук ют көшран. Чессер тунзықсы не чуныма ирттерместіп. Суягуны дамне янашса верхенместеп, кулдармастып тусран, тыванран. Савны кел шудебе, азат те пурынса, тугас щук çынлăхран. Суягун ыдамне йăнăшса вирхинместеп. Кун те каять шаврынза, Шужымба çнекун çуралать, Шынгырав сасилле харза, каяк хур сасилле çухалать. Кергигун кергилле те хитре, Пытыр-пытыр үгет сарулма, Улма марда идень, тетрере, Минутсем патлада ума. Кам манчунри манчун рихелеге, тунзых падолнаскер, керхилле янарадари вăл халлеге, нихăжан щиитмесле сив хелле. Кун келетте гаять шаврынса, вăхăта вăхăт шеш хывалать, шăнгырав шив харза, Кайық хур сасилле шухалать. Тарча треть хужыран херюшанчăк, хелехле, хальхаль тадыласла, Чылда бар саланны эмет ванчык, чирене лексе жадарасла. Шылдыр гурынзан ете тревидер, илердет пулзасыны умра. Мін буласы пулі дені евер, ларас щук книгам да вырында. Карандарны шамрене чуна хурза, шенелле шунза шула Азат Азатте вара, асына сын зывлать. Ват хашлатса тайлан айлымра. Азатте вара, асына сынзывлать, шилемай хашлатса тайылать те емра. Шыпчык мар каш сирень, каш сирень шилдыман, са сасыбе тем калать. Шыршинжех шуралза да шырекенізем, паянгун парымра сархевел уменже. Вериленне кавар юндымар шөлебе, паян паянхи малалла шул висеть. Вериленне кавар юндымар шөлебе, Пирень парым үзеть, пирень парым үзеть. Йығыраны, кайран, Эбе мариумда асынасын сывылап, Ват емра хашлатса тайылан айлымра, Эбе марюнда асын-асын сывылап, Шилемай хашлатса тайылат те емра. Шіршінжек шуралса да, шірекенезем, паянгундай бир шуттенже күшінже. Суя самах тугатте шинжине, мелги пуш ахрым, суясымне илзе янрат перхуже, хужы, шурза чрезене. Ялвеженже шул юпенже, сивжил жинжех тарат херарым. Шуллаба кәргүнне хушинче шуды вортынлых пур. Пурынать вара сархивел шумынче, е сар шул шешінче. Езілтмен сазыра, эп пулман пулымра, юлашке шумырда, малданхи шур юрда. Ыйдура, кулыра, ытларах пузынман пузымра, Шуллаба кергунне хушинчи, шуда выртынлых. Чывашла. Чывашра варманда чывашла кашлать. Шыпчыкта юрлать кундагаль чывашла. Сасым пинчель хелле халық хушинче янрать хавасын, ущын, чывашла. Тілінзе бұғатха, тарығат ташман, камземеге калыр, хош йықран. Шак чеджеклі шірбін юры еп епшурална, пәлір ыр йықран. Сыпкари ача да күлчі чывашла. Хурынба йымра да кымыллы ешра. делей биллене аслы шершенче, пурынма шуралны пұрде пір ешра. Чывашра варман да чывашла гашлать, Шыпчык та юрлать кунда ав чывашла, Пинчель хелле туслыхалых хушинче, Калашса жүреде бебе чывашла. Шар журза чирене вартан жуғыш, Саргайкла вежет вешсерлеге. Кайран, сенгер жутта күшса, Пір хуже шүлдібене выл жавранать. Шерле, негамда курас шук пульхадезе. Телерместе екен сымақ хуралі. Халитчен пілменніне білестезе, курманныне курмазырі хваре, хаймайлы піветсе хурадезе. Перед вұртындыға шил авырне. Ирбе дарадып, каныш сыррын, пужы, шүрхи чуна вырнашны жихелле. Шинзем ожа білнеймін хұружы, Мулга черне үгейне вішлелле хуразымах янгат мен хыжымран. Шанадып вғыда, сенгер шутта күшса, сар кайыкла, чыны шуғышым таврыне каялла. Ак, кунда ман телейм шараня. Ак, кунда ыры эмет күлли. Тунзық шран, ун ширане. Кулыба кушүлрен, вет пулли. Шіржінжех шуды жылдыргывайчы, Ошым рисымақ сен йыл күлі, Халичен дегеш манун хывачы, Авынать шухы-шухыш вулли. Керхи хунав. Чатрензе шекленет хулы, Йывыш марда хавыл халлихе, Эмет видер ялдырать шуды кулы, Шандарза шенесе сивхеле. Бұл сазардық туять, пурын ушлых, илембейлерден шуттенче, пур хыват, сағалдан да шыржуллық, мен ларат Пұр Пуриккен хатада сеткен шуле, Эдемре юнды мар булнилле. Хура шерен телее, кущуле, Сырхынат шавхунав енелле. Чыржинба тыванлах чыре Шуралса бурнасы пір Тымарне хуплама егерывыш, эбе сабы пырза, нюр тыпра. Мін кун күн кайнышын. Мін хапыдеть. Пурбір херю вғыт видер, эмер ирдеть. Ушкан утпек тыбырдатре куным хана, Эбе на хаклаймарым, пір эп кына. Шанна дурат шадырдатря, кымыл шынман. Мах эмлензе варанмарым, ма шунайман. Хел енелле сулынатпыр, кемелтенже. Чересі махым шүженже, чун тебенже. Куным улжынать. Савыныш савынатте, те, тунзах Савыныш табур, тунзах куна мулжанать. Шура тетре видер, шура кун гелеть, Щуда хевель видер, щуда кун. Чессер телек видер, терле шухышпа, Пужа кун гелеттер, шабылды шаба. Пурдада пер куным, кам білет шулне, Щуремеш вал пужы, хыты пужыба. ыры куным, пыдана чыл бар. Терле кун гелеттер, ытларах чабар, Савныш савынать те, хурлық хурланать, савынышта хурлық куным улжынать. Шурлық сығы жуғышлы, еппілеп, сизеп, шуры тиха да асырханға теп. Тыбыр-дыбыр кымыллы ушкан аякра, міндезес шымылын бітчен кайра. Шурлық шейін яванат еванатте тре, за шидени әзі кутельтре. Ялт те шишем, шулым чабарка шуғалать самантлах анатри касра. Шурхемет шүллі, йылдыр, чабарка, шагынбек ачалых юльчыман асра. Ясмык перджи, шылдыр, янгыр дюбере, Шудалать ачашын, уйыхым писке Иге мелге авлып көкүліре. Шамрықлығым, яшлық, ма ытла кеске, те паян, энерче, хурын шулжине, тем шутпай үгерчі, сиве шившине. Тенжебек пызык чемзірліх ыйдулын тингерет. менже эп келмеште, патша уну Хайзем гамне пілейміште, он щут ытамменнче. Он веше щуук, сарлагыш те, пинь-бинь дымар ышра, аза тесен аслашы те çав тарын Иртне хусканове, шаржер, пинь юндымар, юрикевви, пуласлыхе, нимскерде манышман. Пірден бір ырытивешем килет хальманума. Үпкевзір, нюре тивешлен вешлесче шак куна. Ытлада пызык чемзерлех. шук чарынмаш пахма. Таза юласче, эмерлех, тенже умне тухма. Кайны кайдар дереш пульде, аз илмереш. Шуғышлаза бахрымда тарыхрым. Юрра юры вырынне тянь хумареш. Кымылай кирлібек хакламарыш. Сымақчынзе бұқырымда ынланмарым. Хам сасымба, сирен юра марим. Хам гымылба, сирен хуша пырасмарим. Тыбырдат садыран ай тур лажи, Ашта житсе чарнас эмет лежи. Тилхебине хайды даймаш тешке, Хош чулебе яраса чухлаймаш тешке лайх пулзан юринче, каяс шюле такыр пулинче. Херне хайыр жинже манын яд. манын ер, херне хыйыр жинже, эптырадып, уш варгаш кетсе. Сивехел варринче санын ят, санын ер, сивехел варринче, эптырадып, ош варгаш кетсе. Едада санын ер херне хайыр шинче, манын ят сиве хел варринче. Манигам да білмеш, мін шитмеш эдеме, мін шитмеш. Шаплахри юмах. Шаплахри юмах. Шаплахра шап юмах щуральче. Вал шап тухреде щухальче. Эп хыжалдан, малдан херлем мыгын шинчи сывлымра азырғарым. Каярах рашчари сывлышра, еп сукмак пабыратым, выл манумра, аякран вылгалать, еп кунда, пыхатып та. Выл пэчэк кымба, тем калажать тагамба, ыйдадып хулень, мен калажадын, камба, кил хамбада, тыт, тереде, пулы булса, чымре шыва. Мулгач жерне юкне вешлебек пір шуғыр шүрет манхышран. Эдем засын вешмеде үгетте апла хужыран. Чунай, осай тылладын сіңксе айлатны пір самант. Тенже сасне пур бір тынладын, тенже вара азамат. Ахаль тиха кирлі вайхалі, Шікледен узынны пуша. күтсе йынышны де шухалі, чынзесін оста, кубысша. Мулгач ерне үкне вішлебек, чын шуғыш жүрет манғышран. Эдем пулдарзасын вешмеде, Үксенде де тарайме кайран. Санра шуральже пулдаролық, Мэн кедет сана Пур енжен чынет мұнгамылық, илердеть хизепліхте принжен. Эзі вара хышне сынан, иккішінчен хошне суйлан. Сымақ падын болсан, пурнышла. Тень каякышт юлан, пурнышла. Пулдыр шул тавалла, булдыр чунра, юрамашсан манма, сымақ падын болсан, пурнышла. Ан жемжел, анныйла. Ут мала, сымақпадан болсан, пұрнышла. Призем шутса бұрашы, те призем куша хупса шуза, призем малда бұрашы, те призем хыша юлза кулса. Шамрықлық шушым, майбен, майбен ним булманбек ачашын, Шуды шужым жывать туғышран шуралза. Ан юрла, ан юрла ире хиреш хавасын, Кажа хиреш туғадя кушуль зарханца. Тетчі ман кугамай, манжынақ Чарай Чарай мана кугамай, юрларым. Тінже хыйде юрлатчы манба ымыртса. Хавас шужым, манба пердаванам, шутламан бульхайне хурагаш хупласа. Саваначе, кулаче манан ланза. гаш сімліхне каяра хазырғарым, ажаш шужым еречі ташта андылза. Она шеллезе самах каламарым, шуғышларым ынзартыран тем болса, хут шине үкрі малданхи ман тумламым. Майыбень, бень, ним булман бек. Ачашын, шіне шу жымшывайт туғышран шуралса. Ан юрла, ан юрла ире хиреш хавасын, кажа хиреш тухадя кушуль сарханса. беп мұнуға инжетрен санаса. Уйық тулны кашеп, тунзықлы таза. Улы хурлы кашеп, кымыл шыраза. Кычыр-кычыр сази, шуры юр-юрри, Паянах ют телей варри. Кулагане кулдыр, ятлаган ятла, Унзыриха пулдыр, пурынан ялда. Эй турышым, эс эненю, Аслы тура, сенгеремет певидензе шин шины стурын, тада межене тессер тетте, чие чілгюбейлерце. Пин шиннын чынақта буль пинде пір туры, тенжея кебе келешсе, шуйтан чуринженде тен эс туры турын, ана кетмелле, мелле марділде, мынаштан тараттын кетсе унда, е эрех ятлы туры, пір пурны шабах, пір тезе, да вара, чун зыр турын, ем ежіл шербе, кынгывак пөліде, хуплашын хура теспеле. Эй, дурыжым, эс әненю, аслы туры, ярзам манбада, терес пурныш турри, тезеп кел турым. Кажарма жүккене, кажару ыйтмашы йылынза. Кажарма жукине ынланашы, пурынмашы хыртса, хыратса. Кажарма жукине кажармашы, пырынашы шыла шыртса. Паян вара ғылдатса кулать азаплану. Азапланза ереть хаваслы кула. Эп әне нюхак не білетім. Неме бұхмазыр, хыда әне неттім. Шынза хытсаларан шин умінжі шунанғы вайтвыл шау диетем. Паян нерень, ахылдатса кулать азаплану. Азапланза ереть хаваслы кула. Шють. сәтне ырлаган да жук. Шук саттин кебе хуралас да жук. Шук шавра жиле шурлық Щук савни ютне, сын лекре буль. Щук ыйду жене хуравлас та жук. Щук юмах шинжен, юмахлас та жук. Эбе дуны юнышсем жын, манай сайыпладын. Эбайыплы, эбайыплы, мін галын. хасту. Ман йыныш, кужуділне булман булзасын, шав йынышах манран малдан эс Мана тавду. Нимде кирлямар. Ағалех питлайх. Тәлірет варман. Тәлірет тавралых. Авлере сирень пилешеченеть. Леш паллах сизеть. Илтмеже береть. Лыпка күледе хумғанза илет. Ваштар ыш шиле, чуптуза илет. Улыштарны. Эп Эпкипкезірмін чуралнна аслы улық варринче. булдан вайхал буштарны кышт нюрленнне шыржинче. Сан анню вара калана, хужа булы суйзенче, шақсымақ вара туптанны, кірзе юлны чірене. Эс кипкезірмін шуралны, аслы улых варринче. Тен шавгун булес шухатны, телее шер варринче. Щук суятып, щуғатманыз, улыштарны уйбалан, байнде деп эс шірбе уйба пуян. Тинес тарын пулныне пілзех, тарын марвыл тегензем сахалым. Шинны лайық пулныне пілзех, лайық марвыл тегензем сағалым. Шерзерен ебішсем хушыбе әмілге жүреть тәссірде ятсыр әмілге. Мне гура манавыл шивых, мне була мансынлы туйынать. Оштан унра манкулы, оштан эппілні кымыл, ұштан мансаз. оштан ман алы, ман тюреліх, хавжаклықта ман уды. оштан тарлавзыр ман азаплану, пығадып тайып, шуғышладып. Тень ес шуғатна, сан азундан тухса шырадып пулейіп хама. Шырзерен, ебішсем хушыбе, әмілге шүреть. Ах, ытлада да ереклішке кашы, чынгырда чынгыр тимер кашы. Вырдавар васкавлын ужылать арча, суйланать хавасын шут мерден шаржа. Твана тване ошын елгулать, Туй сабайлын сыбайлын систерзе калать. тре чыжыл пичкери сара, Хынана чӹнешшӹн буле пурзыра. Ах, ытла да иреклешке кажы, Ыдарма жук ыры-ыры кажы. Паланым. хушы хушибе ыткынать ман паланым. Хирежех авваскать пек хаваслы тенче, выляза чупмаса чунымбайы бынландым, хыда шерде кулать унури айынче. чевельдетре, ни савынза чевілдетірі, Ниғы жан лекмесле ле чемере, Сусырланны ман тертлі, пит тертлі, Юлашки вой вылятрі херю черере. Кушинчен сырхынса тухаган шут кушуле, сар чечекшен сваплы тумлам шутнче. Шакынбек тадылат шивараун кунжуле, онлан замес ына, паян, шут тенче. Тем галас тенелле карын завыл, тагынче, юнлан завыриленче сип-симес шерем. Айван жуғыш пушран самантрахман вырынчы, хестерзе пачырданчы, пылғанна черем. Вилезумен пирдень ну нумайда, нумайда ғытманчы. Пір минут ұжы шыплых, шак хавас керлевре. Тенчынақта вайзыр бұлман тунсық, хакламада керлі марына кайык хурзаселле селле чаплы кунжын үксе юлны мамык пек кына. Ечынах та унбек шеш пулзасын, ма шаплах пузать вăл Унжына еп ма сывладып асын. Вăйсырдык, мінь ма аплах кыра. Юлдаш саси саргайыгын. Ташман заси шыханын. Юлдаш ютта кучсасын, кам себе юрлашшын. Вилеме парнман. Выржыран даврынашы, шапланыр, тухреку шүл сырғынза. Ыштарақ шенде убыш камыр, чережи, еюлны вырца. Щук, калама васкамаща, тынла, сан чуну жеш сизеть хурлыга. таврара маграща, кулаща. темде булать выржыра. Убышку ыштарақ шивара, юлданақ шихалес тылыға, Йыннышать хальтавра, хожезень пур сылдав савынма, Эс шыран мыжырна, вăхăт щук калаçма, Макăрма даке кайны манса. Çурçр тень сизет хурлықна, Ачашлать сан шүшне вытанса, Вăл калашшын анжыра Пурбірех кылығақ, ұлғанан вуд варжа, шук таврын маря апла, юльжі талаха. тылыға. Таврынмаш, намыс мари суйма, убышку вилме парынма бұлдарман. Ес она, ына, ми шырықра, шартлама сивіре, етюле абадалар абадаларзанақ пыркадес пуш пужах тень выл керете Килеймеш пүлдезе, выл вилнех пүлдезе, анда хыйчыр килде пуплеме. Яланах эмет эмерден вырымрах. Яланах пөлет тинесрен анлырах. Яланах эмет эмере вырнашмаш. Пөлет тинесе, кытыр-кытыр кытра білітсем, шыр жүмебе жывашы шершумі хирдеші, ерес келзен ереші, пітес келзен пітеші, хызем мінне білмеші, хызен шүлне білмеші. Еппеледи, еппелет мар. Шин хушинже шүредіп, шин жүлібе жүредіп, ерес келзен еместіп, підес келзен пітместіп, шин дебішне хакладып, шин бурнышне хакладып, Эппәледи, эппәлет мар. Илемлих. Илемлихре эп ирілмес деп. Илемлихе кіртмес деп те. Анайып хизепледеп. деп. Хизепле деп. Эдемлих унуменже пуш тайныжын. Нумайышне танадынже тытма пулдарныжын. Илемліхшін, хватышын. Шабахтавал Эп нехшан курайме, азапланза çунма, шылне çыртма, чунне барса савма, манма, тадах çунма. Ана була нумай азапланаща. Тен çавынба вăл лыпка пурынать. Эметри эмеде пурныжа кучараймып. Тырза юлдыр чунрах ширынман сывылла. Тень кайран темеже вун жулдан, унжына хамахам кажараймап. Янраматы тынзасын пуш чун хывылла, ширынман савара, юлдыр манын ачашлых. Эметримеде шырзерен шыраза, телей мари вара, шагы мари малашлых. Влах мари чынет, шанчык пай ебатса, ик шунат сыртеместеп шанчык. Чун дурдать, ширын в мах, шинжине хавараспек, эметри эмеде, тустыван пил барза, алыран тыттараспек. Телейдени шинумінжеи ел шишме, удаттым да сынаттым, шуғышлатым. Эсманын, эсманын жештеме, хамран хамах пульжав еп ваданаттым. Тустандышсем, ут таганне шираны чух, Таган ерлі сукмак ташидетчі. Шуттенже савынса, янратса кулны жух, Ожа жил, калашны де Камран кам халь, паян, мен идать. Шуттенже де ош жил, манран кулнын туйынать. туенать Кашни хыйне майынланать пурныжа. кашнынь те шуғыш. Кыштах та тюркес курныжа, тип терлен шутлас ипер Эдем Эдемжен эдем нихшан да ютмар. Шинла бурынза ынланзасын, ехранда да йыха сыбаган юндымар улдав суяба тулмазасын. Нумайы булатха, кущуллю чунба пәтченлі хумне чергушлендім. Ожа пузараймын хура хупкачпа, тусем та шеклендім піченлік юрривыл аван, ушкынра пір пічік саман юрлазасын, пулза юлмазасын чунба ушкынах туртынзасын. Эдем жын эдем, нихшан да ютмар. Шинла бурынза ынланзасын. Те кымыл вара щуурык, Ешиллемм ытла да кыра, Тезе уйран тегім Шурри те курнать бек хура. Херлехче нерхевел духыш, хитрехче хитре улмуши. Тагам бурзаса препарывыш хаярлах варри, чун ющи. Пергаш хушинжехши йыл илчче, узалын вет вăйы узал, Йыл-йыл шишеген хивел биче, йылти юнчух, шур буза. Ужа усмаллачче усмарым, шеклендем шиллес шилебе. Хаярлых вырри сабаларым, хальхам вара шәрәбе. Пужа усмаллача усмарым. Ку айыпта, ман айыбах, чыр мен ма сабаларым. Узаллық выры, хам албах. Умра шывшур, елачага бұлзан, хыма хурса кашмайыз пулдаран. Умра хюме, утма шулжук эс тавраран кайса шигес шире духан е урықла бұлзан, ұлдавлық, пек выртсан, пуласлық щук, күшімінше тетрегана бұлзан, шумра таванда, туста щук бұлзан, ашта гаян, тен кеберхыван. Тен пәліде пусмаларца шидес шерешит мешутлан, Щук, пулдараймын, анхытлан Унбек чухне, хыв чөрюндень, пір эс пулыжу ыйтан. Лыстуратлы патвар хурама, ыдалать варманди пір хыра. Шубырлать выл хыр вулине, кужебе шивы шивыхри хунавне. Кюржери ватхузах кымылла тенгене, чунебе шавақ тимзелеть ун херне. Шуршыплық пек, Емра жылшича бек, аз илю келет, аз илю жүрет. кулы бек, шып тілерен ліп бек, аз илю келет, аз илю жүрет. Ышта каймай стухна шиле хиреш, тапранна, йырыс хыр. Малда вижезір, веш сірденес, хышра шывшурзар шешен хир. Каяса деньгайында килеймен Шерде ютшанадь. пурде ютшанать. Кундыбек унда сеткен илеймен Тван шервл, лах пыхать. Каллех телейлеп. Каллех ялан елей, Удас шерден чубады беп, Үкмес пек тигей. Каллех мынашлыйып, Каллех энергилей, Чубас чухне вежеде беп, Шиде пек кежей. Калех хаваслыйып, калех унчен хиллех, манас шерден беп, савадып, ширпрех. Эс сунаржа дедін эбе эбе лебеш, печек те курать сан айпна. Чере юн жырадын, камбала эс пәліш, маш сан тискер санна. Аслы улық варринче, реп шуралны. Шуды шылдырайынче вайбухса эп путланна. Сиплі улық сеткені ошри юнба шавранат. Янгыр шылдыр шудые умри шула шудадат. Узал дышман ылғане пырайме хаман шумма. Хура дышман хурые хуплайме хаман шула. Аслы улық варринче, тада пинен шуралеш. Шүлде шылдыр шутыне, хайзен ошне пуштареш немде хиріш каламастып, Ес шин телейне шатмахынықна скер тұрадын. Юмақ сенчи пушлы шленле. Шына баванын еп тармастып, Сан кымылна аван білеген скер, Таврадып, сықса илеймін шленле. Хурасемлех шымламас мын убан чүреже жүмнерек жынеть. Шура тунзах, шап шуру убан пүлімре, кідесре тілірет. Аякран, аякран, сенгер шуды югет, онланман юраду, Емра. запах мастын, тет емра сана. Е мастын, хывын ырдусна, Чим ға, чим, аз илден тимлезе бұқсан, Ес шахлич тузаче шитчі э, тулдарзан. Ес тетем аз илнен унымне бұрзан, Сывлыш шаварзача, э, ватлық хушлатсан. Шахлич мар, туядып, ман шидес кунра, Пужема таядып, сан умра, емра. Чәлге вешенджи самахсем, Еп вешенджи самахсем бек, Үксе шап шапладаща вара манума, шурылашы. Тулза шитне люппер пужанать пек чуну. Вғытран лышка ядиратни, пуш мими, юндымаре сурны. Ман вара, сана хиреш еп вешнелле кармажаща. Тетемлех иге бейтлі, Тетемлех шиже бейтлі. Теттемлі хрех уралны юраду, теттемлі хрех пудать. Огинский полонезі. Азамлын янырать, азамлын да азаплын. Ундан хый азапне манза кая динше инше. Чаза хазаплы телейне аза тавранать хый вырынне. Азамлын янрать. Азамлын да мынашлын, вара пур шухыжа пір юхыма кертсе, илсе херне. Янрать, янрать, Мангамалан, ачашын, витсе хурас пек пурныш ундах. Кушне хупма сэмленне шинышне, шән вайгерце черце яраспек. Ют пахча. Ах, Как манит меня этот сад. Л. Симонова. Тырча третьего раулмуши, патлатса тыгнать сарулми. Шершинже чаштырды сар жулжи, те улми, те шулжи, уйырми. Тимлезеп тұрады пахса, илердеть, илердеть ют пақча. Паянгун астыва апшавысаса, хамшинже улача. эп ача. ман ман бұжа, чундурцан да ламан. тәлекре курынзан да Ют Ют ул мене ман. Кунгелетте каят шаврынза, Вахада, вғыт шеш хывалать. Ма шаплах ют телей пахчинче, илерце сарулма таканать. Эп пыдармастып, эп лайх бұрынадып. Эпхам ергезене, вірі алла илзе, шинзем умне хурадып. Эп пыдармастып, эп лайық бурынадып. Ошри эметсене череварне варне илзе, тусем умне тухадып. Хошчух, ют кусен жень харадып. Шапшур миндер жінжі кущул ерне, эп никамада кытартмастып. Эп эс каланысымақ турат тураттыччы. Персіткенбе бе бұрынзайы пірбекчі. Ширлы, пылакки де пылакчы, юши, тагам выш касреде ют турада сыптарчы. Вара, палаймарым хама. Мілерекші куевыш, мілерекші шырлы. Кам баян мансымағым хуши. Сывлыжа хускат мазар сывла чут çандалык. Темезем хышенче, шыбыртланна шывшаве, тенче кинчен ирдей мезер вырдать. Сама хускану да дума хаяй мазар. Этем жиринче хыйне хый чараймазыр, саманан шэн юрри андықса шул жырать. Шудатса ердавать, хемлензе гаваря, сывлажа хускатмазыр кәдет, шутшандалык. Сывлыжа хускатмазыр итле шандалык, Шенегун хемебе кемелленне хавале, тенжене сарханан кевебе пэр булать, яланлых юлать унбалах хбаймазыр. Вара пожыл-божыл саса тынламазыр, шеклензе-шеклензе шене вой буштарать. Телери-телерми юлдыр пужа шавжаве, шен юра хемлензе халь юрлать щутчандалык. Кетсе илне, чензе илне, шура парасла киме. Пірзымақсыр, уямазыр тіксе ядам. Тіксе ядым тенезе, черебе темес исе. Пулдараймап, мармана деме, кеме ишре ише каяллачанме халшит мере. Шихлан жебек чәлге, алсулами, Хышна худами, тенес тебебе. Сан яду бахат янрадами, Черири пірден бір хелеге. Шуры барыс шуры банжын күрінат, уш тенесре, жібе янрать. Хватлы кеве, тинес шаве, тинес шаве черере, хойчери вара, чери вара шур парасла, шапшура кимре. Шулдырганы печке видер шиль вернебек, хашлатса жығырат керхей куным. Теп түбе тебе кымыла шыдаспек, хирешлет тудармазыр пір удым. Кунбагун хушимар, эрнебе-эрнебе, кыгырда рет пырлы Туым ба да дуйма, чун терце кердеспек, шыбыр-шыбыр үгет, юш паланым. Шылдыр үк мін мінжі бүлчі, тептымаре татыл Күрін Курынмаш елден, Мінжі юльче, кам гулли илденет инче трень. Чунзыр тунзық шелень шуза келче, үгіні кедесре. Шылдыр үккірі шүлден, чыре юльче, ирдес шук, иртерми тәнжерен. Ятлы жиннын янтлыхе хулбуши шенче, Шавра жилі вештерзе гаять. Яцыр жиннын яцырлыхе чуне дебінже. Шинни үксевілсен де, шумінжех юлать. Шылдар үкрешүлден, мінжі бүлчі, тептымаре татыл чечірен. Курынмаш елден, мінжі юлчі, камгуллы илденет инчетрен. Чунзыр тунзық шелен шузагилчі, үгіні тілгежет кедесре. Шылдар шүлден, чыре юлчі, ирдес шук, иртерми тенжерен. Ман ик шунат, сағал манжын, Шудеметпе вайғал булзан. Онлан дада, пір ховжын шеш шунзан, Шеклеймеш нигыжан да вырындан. Эп хырадып, хырадып, Хырадып, эдембе эдемле пулаймазыр, Шуғалса шедесрен де хырадып, Херне хыйыр шинчи шив тумламень усра каясран да хырадып. Чунымри хелехе хускатмазыр, чулланза хыдасран да хырадып. Йышынман пуш сымах чуримайлын, ытлаши буласран да хырадып. Удымба удыма шутламазыр, янказа дугасран да хырадып. Тавана хурдуза сымахмайын, узала юласран да хырадып храмазыр чатмада хырадып ип хырадып хырадып пір хыравшы ятран хырамастып те вілтрень те пултыран вілдір вілдір те сарлебіш те шепшіл вежет камзасы камгулы, калдыр калдыр те шуртунзах те шуғыш келет сарчечек хушинче сархевел байыргей, Әмәтсе мұмінже нимде шук ытлаши. Йылт тәнже көшінже, йылт эдем чиринже. Ятлезембе ятсыррезем, чап хизепне байланы жоқ, таса уйра тарадып, савынадып, тавах тенже, пурры шукки шумра. Тыванлыбе тыван зырзем, тыванлых не пайланы жоқ, шак ушкынра ларадып савынатып, тавах тенче, кетни шанны шумра. Шан мазырда булать мен юратма, хит телейшін, ыран евр буласса білзех булат мен савынма. Эй, кам жаккад алыкран? Кам жаккад? Чүре-жирен жакказанда илтмест бір, е, курзанда курзанда прех пурбрех и нимінде нимде білмеспір шабыжас дегенни шабыжать ятла жать ятла жас ал сулса хуланырақ тылыппа хупланса пыданатпыр да хывыртпыр натпыр пурынатпыр хыш та хыш хыжалран чукмарба шабитчен пурынатпыр халлихе пурынатпыр халлихе бир Нимде курмаспыр, илтмеспір, пілмеспір. Вілдірдетсебі жет сар Каласы мағымда ташта дет. Тем сестерешін бек сар буржын, шухжын жен хыех писе чытрет. Хам череме ун илзе ярадып. Шүретчір иккен пірдыван булса, Керхи шулжайып шәневой барадып, хемлендер кварлавыл ожынса. Ак шартлама хелле шитсесень, вырначыр кыгырыма йыва сарса. Эзіржеш мар, унба ман пин бен шулжы, не бурнать савза. Ман айып чынах айып мардыр. Эм Волкова. Ыштан келесе де білмес деп, гаясса да білмен. Кетмес деп санағал, кетмес деп, кетсен де менес килмень. Саруйых шуральче, шугальче, те пелеть хупларяна, шабахастывадып, Шуллаче чунра пөртенче, эскана. Манайып чынах айып мардыр, хама манасла юратны, ташта клеть сары кайык, каласы ирдеть ыратны. Ирдеть, иртмеш, Мӹнь аниртер, унчен кетнене хал кетмес. Шабахта чунри шеве ере палы курынатьха, петмеш. Чи хакли, юлашки татык шагыр. Чи юнни, Юды шиннан укши. Мӹнь хактыр апла, тюбери шуда шылдыр. Мӹнь хак апла, ыжы кымыл Пужы чун варринче хывыл хымыш. Касаиль, туха шуха шахлич. Шығыртсан шығыртсасын вара, кайзаяр адылды авара. Ангеттер, Чере бурныш сімне. Сімлензе сывлышпа да шывба, пірлешсе мін бұлны де курны, Шынерен журалза, пурынасым келні, ел таврыне кайран, каялла. Херрибех тулзаларе чере, эмере. Халлиге пуша варринче, хывал хамыш. Азамлы арча. Тахтазам шуғы тахта, шухыжа пәржіре пұштарам, ирцегайны хавас вағыда азилю арчине пыдарам. Азилю арчинче, пөртінче, леш касря жазен себе янырат леш енжи униче, шур ачалық шүрет сик кебе. Азымрақ малданхи юраду, сары шулшын вырдат тілгешсе, салдак тумлы савны, уйрылу, каласын бұғат темзілсе. хевел бидінже сарулма, сарулма бахчинче ман питче, шуры сарат саратте умма, кучченеш хадерлет сар улма. Асилюар чинче, пер тенче, терле шул, тенчен терлі енне, Ав ширма леш енжен, шкул енжен, таврынать хаклы шинным, анне. Кирлі мармана ылтын жаржа, ман буянлық, азамлы арча. Шура юре, шух шиле саспаче, илерцече нетте, кильха киль. Пыданать вельвещен, вельдер-вельдер, мададах вылять, шутлать шух шиль. Пурбірех телейлен хабартланчы, ыдамне илзесен шур юра, леш юри темзем хышне быданчы, теть, кильха деть, шыра. Пурныш мари, пурныш мари вылявзеш пулзанда да илердю кажар юрадовам. кажар юратовым кажарда ярзам ман майыз иреге Әненні те кетни маграс келменни саланны халь үкне де кажар юрадовам. кажарда каяхов жулуба пинбен жунри халь шургунне пинбин вот чун кетет сана. Кашар, кашар да уйралар. Шидес шулжын. Шургунне улмуши чечекретче, Валтуячча хайне хитререй. Шулжине шутшевле илердетче, Курна чулми эметрех. Касын касыны шил шубырлатчы, Нигама уйырмашчы шух шиль. Пуринбе пірбек вайывыллячы, Кашныне хвал барачы ош пил. Шыранне сеткенне шеллемесчы, Шухыш шукха ына хурлама, Шургунне улмуши чече крехче, Кергунне курынмаш пер улма. Шутшандалық аслы сакуне, хоть ятла хальзана, айыпла, ул мушишін шаккетне кергуне, міндесе келмелетші шапла. Эп эдем, эп пырадып, каладып, эмет хыйде хышчух, чунуши, пурбірех ул муна туданадып, пурынах, пурынах ул Эп юраду, эп шундым, шундым. Кышт кесырландым дак. Сүндім. Вырдадып хал хупхура уйрылун. Чазах пулза юлыбак тунзах. Кайран кужып саса, палыри палырми, илден илден ми кушса жүріп. Мен сасыгу, мискергу, есыйтын Эп, яцар, сансыр, сазы ерес пулзан ынланечеш ерес пулзан кажаречеш кучран бахса вайхал барза телей енне кажаречеш ынланешши самантлыха кущульзер хыт чатымлыха эй ирден жүрен шавырын забых Игешин, Пірбірін шуға жән ярза елзе, тенже илемне туймазыр тыда жаще. Пірі пушне ғурать, шутчынлықшын, улдавшын. Эй, ирден жүрен, шаврын запық, Улдавба чынлық, пірбірін шуға жән ярза елзе, тенже илемне туймазыр тыда жаще. Пірі пушне ғурать эдемшін, чисшын, тепри кынать суяжын, мұлжын. Иледіп, иге терлі сары. Пірне ына хыне гура, ун пюлеме пулайы сары. Ман хамын ағыртнех хура. Ташлаганзем мних, ташлачыр, пулать көймірде пірре, шын мұжырда, ара, шавлачыр, тенчи чынақта ергере. Шунан жуна кышт пузарасын, эх, ал жубадып, эп килдей. Хура стена хыпса шадасын, ағыражать витле-витле. Сыхет шаккан иде юлать пурнышра. Ашри тюре эметте шуғыш. тухат тухать хапламаныжа. Сымахи шутларға пір хужа. Оспада чунба тевеленне булзан — Ик чул хушинче те ванайме. Щукмар халлеге пушсымах саладан, пөтменға шакшырен айване. Пазар хагебе судасла, сымахне эрешлен сіреші, сырлашы, пылба пылландарны тудыш варне мухтав халалсем Пэри, еде при манбекки айванны, эненне де хуны хып хабыл. выл Сымақ шапсан ванманны, пулса юлмазасын пушхывыл. Сихет шакканы де юлать пурныжа. Шуза, сарханса, вағыт видер. Ан юлдыргына пір сымақ маныжа. Тенжежін, тенжебек выл килдер. Паллай марым унчухе бына. Выл унчух, эмет кайык. Хеп херлі жырлатчы. Егілдетчі Ширлайып, ширла, татсаил хаберывыш, казичен шут шурла. Каярах, эмет кайык, ерос пюлледе шухы пыланчы. Иллердечі, пылану епсан, еп пылан, хвала, тыцачар, пулдарадан булзан. Етата каярах, эмет кайык, шуды уйыхын шуды шудичче. Үгітлечі. Шул шуды ебезан, Кун шуты, утмала, усы шук, кирленчен етларах шутлазан. Паллаймар мунчухе бына. Ак паян, шупка уйығын тесір шуты, шух палан, ежел курык шинче, шух палан, пуса иртне, хепхерле ширла. Кигак, кигак, саса хурлан, пырзале крекамала. Ирцегайны кайык хурын теге үкре булмалла. Теге үкреде шуғалчы, шуры бульчыши хура. Азап күне шамры качын, ячы мілетчі вара. Шуды бір жинжи, шав шуды булы, пулинех пулзанда да пур бір йылдыратха йылдыргулы. Пур хатедеп, шыв пырайынже. Йыс шынграу сасилле йыры сасибе, пір киледе чаре. Ялт сиксе самандында бір тухым, керзеюгеп кетне иреге. Чубать лаша, сик бе чубать, кышты вынзан юрта гужать. Савны савать мана, чундан савать, савны жердех кайран ютта духать. Ах, савнат тенже, тенже савнать, ман савны жавара кашсем хуплать. Хура жалава хулень дурдать, лагам дельне цень лагах ларать. Мен пулны, пулна, пулна, шиль ленне шухчуна, кулагане вартангулна, гулна, еванзасын шущуна — Шукшинжех шукки тубынна, мін бурри де сағалмар. Тұрға тен урлы курна, ун жинжені сымахлар. Сымаға самах шиндерне, кулла витне кулыба, ташлама да вайшидерне, хымзарзан да хулыба. Эп палаймастып куют шыплыға. Шук, палаймастып, манжын шыплых, урых, хамырла палаймастып ку ют шыплыға. Кушыплықра тілінмелле пылғау, шыплыхра тілінмелле улдау, эп паллаймастып ку ют шыплыға. Щук паллаймастып. Пурнышра шыплықсем демін пулаще урыхла. Візене де пілмеллемін уйырма. Тетре выл яланах тетре. Ишмеде жүгін жүх, Ак халь умрайыз, пар ална, Шабах курмата шук сана, тытмада. Тень хов четре эзі. Шула тухрым тадам, Каяс шул инже. Чатлық, чатлық видер, Еп вешпек шинже. Пурбір, елдар гулы, Куш хубангенже, пурбір, шылдыр шуле, кужым умінже. Анзыр шулда шул был, йывыр шулда шул. Кашны удым хамын, кашны куным ман. Шуғышларым, хелле, хеллех терім, Хелгунинже шумыр шумаш терім, чухлаймарым, вырандымда чашлаттарза шумыр шухышларым. Шулла шуллах терім, шуварынже шур юр шумаш терім, чухлаймарым. да тунзах сапса шур юр жавать. Шапла була диккен, пурныш пурныжа хиккен. Эх, шутшылдырзем, эзір улдавла, эзір шудалны манбачух. Ете приневала сатсан да шаплах шудалны. Эх, шут шылдырзем. Эзир улдавла, Эзир телейлі манбачух. чух. Выл те лазанда, шаплах телейлі. Эх, шут шылдырзем. Эзир улдавла. Хыт савыл шапны бе те кығыр. Келмеш, келмеш хасавы. Ташта шалда хайне май янраган шаплахра. Сенгер-сенгер ұжы ғымыл пуласывын хыйе Эп, Еп, иктенже хуши, кашкару, я уйду балыбек, шарламазыр тұрадып. Чірехелек не эп еп юры калардым. Ачашын был шемже кевене. Эп танлаштармып, нихшанда, да, нименбе. Вăл шыплăх тарын тенжебек пуян выл санында манын выл пирен баян. ташта ятсыр гайык варанжы, кевел арас пульдезе, чырла хывырт шапланжы, керхисен клехе тимлесе тыллан утсем тынланын тенже тынлашы де бүл тыр хыдарнын шаби кышылне. Сас неже шухатны ман ялым, үпке чиребе чирлебек, хаш-хаш шынзывлат шав елым, пірле ахладат шеребе. Пірле ахладат шишав елым, Эп мари вара, шеребе пужанны ялдан тем йылыннын ерлеп шыплыға черебе. Квагар жепелет, квагар кам Камгалать мана курмаш тезе, Шуры уйық түбене шуза кам Камгалать мана курмаш тезе. Квагар жепелет, квагар Тем галать мана хилтмеш тезе. Шыпчык юррене саярзаны, ярзаны, Камгалать мана тезе. Кавагар тепелеть, кавагар тепелеть, Кам галать мана чын шура Шуры хурын хурлын сас Кам галать мана чын мештезе. Кетне шинным шагында келес пулзаны, Кам галать мана савмаш тезе. Шыва шинче, шух шильде урых, Кышт та, хурлырах. Шывашинче саспаны кайык, эдем сасыя майлырах. Шыва утты шава курманда, шаржи чанах урхларах. Чуна бусанда юш шүженчек, шабахта темжін ырырах. Шүлтүбери хивелшине пығас келетпек ытларах. Ан юрла, Ан юрла сары кайык Иппледіп вірия запна. Пілдерхи шу пулна савак, Унданбах эс курман лошкунна. Пүлімре, читлихре мажарусан, Текерешін жибулдын ватса, Умынды кандыга шабынсасын, И кужуда сан юхрешатса шытса. Юрлаян сары сарыкайык, кам білмеш, сасу лайықрақ. Еп вара, итлеймес деп, чыр тамық. Еп курдым шке, курдым елдах. Эшнере кайыксем юрлашы, хурланны, савынны, пір сасақ. Эй, шил улать, шил улать, Шавыртарать те шилдыман, Кышт те лыпланать. Тада хулать, чытса булмаш, чытса булмаш, тугас пулать, алгум вешне духса тарас пулать. Эй, шил эс шил мне білзе лыскан эс шавсымақ сене. Пірін чунінчен духса гайны, теприн чирине кереймен, ик тенже хушинчи, ик чире хушинчи, шеллес сымах Калаганны паллах эненне. Йыжынны дене сымахне. Сылып хурза хапха бидерне, дыман мәскензене. Күтсе гайза бақсадырадып, ташта тен манын сымақсем, шынза ғытса жүреш бүлдедіп. Айплы мартчы девізем. Лайхи чынах тавыл лайық. Узаллы де бұрыш кешіршінче. Килзеларны ятсыр пәчі кайық, мін ясмык пірчінче. Айван кайыкшын пірі-пірте, піртінже. Выш халатшын пәчік кайықта, тінже. Сары шулшын вежеп. Пулдарадын бұлзан, әзі тытта үгер. Шурыхут кын кынбырнажып. Пулза юлып пір ят, пір үгерчік. Шуттен жен хайнемай пір юрри. Ма парадын пушна. Матытмастын, паллазай паллазайы тартатын күшна. Махыша пытарадын, ачашланы, эппел нялна. Үгінзе нас шук, йыла жук. Сары жулшын вешеп, вешсе деп. Палламан бек пулса, пахса юл. Узал пек суя пек, хура шыхан явынать. Шүлдүбене варалать. Улдав бек, суя бек, хура шелен шавать, шавра шере варалать. Хура шахан, хура шахан, шүлдібере бек, хура шелен, хура шелен, шак шершинче эс бек. Хура шахан, хура шахан, хура кышпа ан тавлаш, Хура жілен, хура жілен, ырбылан байыз ан Хурагыш зем вешне чух, кам хасана сырхать. сем чупны чух, кам хасана пуш таять. Авадать кукук, авадать кукук. Хымышлыхра хымы жавынать. Саккырла жапма килха ташадух, Кам бұлдараймаш тілінзе дырать. Сивихел шидеть, шуды шу шидеть, шуғыш эмет шавет малалла. халуна, луна, манташлас келет, мен була сибур, бур бір пулмалла. Пір шул жеш пулзан евір болетші, тывады жул вырдать, тыват енне, Найгажап пулзан, йытта голетші, тывады жул тват тыват енне. Авыдать кукук, авадать кукук, хымышлыхра хымыш авынать, ав ташта лере выртын пәтченчух, шыр шурласла, камши магарать. Мне хвара, пірреде бішертмеш, шиналынчи кываримін яду ядуда жуғалмаш, пәтмеш, шермеш, Мен пухныне, мінле ухмах Алла алжеш шыват тениде, сана тивейме. Шав шунна аллына, албарас шук. Пурнан жапла, сутса, күтсе, шыралыба, квар туртса. Шин хушине туған, ваданчык кулыба. Эдемлін гурынза, ик шуралыба. Чендес келсен де хыяй мазыр тұрады бұнчине бұқса. Үтла Иван, пір уя мазыр туғашын жинех шытса. Тага мюгерне чәрі вара, шуты мәден шуғақ херри, шытса духмазыры мен хыре, ченедена шенгун юрри. Пур жа кышт ел илмелех, чавза чигеде пшерышне. Шакмари гавара илемлех, пулышры, хожаши хышне. Вăл манне шухатре, кучса учса тянче кытартрре. Хевел шишет паян санра. Эдем аллы апла манра. Шине дырзах пыжылдадаттын, Шину умменнчех аны тала. Кайран, кайран, шинзем кайзан, хамах ыталып, ил ална. Кайрандадах шинзем гайсан эс йыланаттын, ан чэнь хамана. Мне хвара, пір каласан, тагамда да вайтубать манма. Ол кайря. Паян вара пыжылдададын, пэтченлих, шину ан ыдала. Хурагаш пур, шурагаш пур, хайне кура кашнин илем бур. Ятлы да бур, ятсыр да бур, хыне гура кашнин кымыл бур. Ипшеш ятлы десе, ипшеш чаплы десе, усал шухыш пушна анда хур. Хюгеню. Чунра южек сымах купи. Пушра патранчык йывыр шухыш. Шаплай кен суя эдем тюби калла килет, шапма білмен чән пужы. Тытса жарзан узалсымағыма, мағ, халхи азабыма. Шук, анчарыр мана, анчарыр, шерле булади, кындырла, еирхине, тень кашпа каяды беп, каяды беп. Уйых шинчи чечексене санавалли пухса илме. Уйық шинчи сарбегене ханана келмеченме. Щук, ан чарыр мана, ан чарыр. Кугамай юрри. Уладимир. Хапхенжен тухман хавыл. Калажуран. Уладимир хапхи, ай хапха, ытла евриккен Халиченень халичен пухнывы ябедереть, йылдыр жишне куча сүндереть. Владимир хапхи, ай хапхи, тәттемгаш сарать сар кунра, чыры бурныш сынне бедереть, шул жүревше шүлне шедереть. Владимир хапхи, ай хапха, мен бұл занда хапхаран духам. Хорны тымар ел илзе бек, чул жымырзе сар чечек бек. Айван жоқ шутлаттымчы. Шунат пурдык вешмеллех. Шунада вет шавынба сарашы. Айван жоқ шұтлатымшы, Ура бурдык утмаллах. Ахальдень мінма ура барашы. Халінде итмастып. Халь хамах чухладып. Манында пуш пурда. Пур бір жадып. Ура жіне әне бусман дедір бұл. Шуғы бушне шурсын шапман дедір бұл. Эне бусну урабах тындын утса тухадып, ир шуралны бужыма сары сарба сарладып. Тышмангурзан курсан Тавангурзан таван курсан савындар. Юхым. Югатча юган жив, ширан херне бұраттым. Валмар. Ипхам да юхнан дуйначче, давра тенже гулачче, тем калачче, пинь-бин шевле булза, Шүлдюбери перхвелех, шив чуппибе вылячче. Тенже хыйргибе жылдаланна, Э булдаланна, тна вырындах, Шав, шавындах, Шыват те бурныш, Аза килечке Тень пурныш шывать Каллех тенеп элекхиллей. Щук-щук, удатып, эртелбей. Хура-шурра калать. Мана тавду? Эп пулмазан хавшуррыне туймастан. Суя чына Мана тавду? Эп пулмазан хавчанныне туймастан. Кажы куна калать. Мана тавду, эп пулмазан хавшуттуна дуймастан. Ман калас. Хам камне білзесін, кама тавдавас. Ах, шуғыжым, эс шуғыш, ташта жетсе гелен ытла да шуғы, мана да хирешлен, кулашынеп эс ереден, ерешшенебе эс кулан, манмаллине кедеден, кэтмеліне манан, Вижезер әзі пызык, Вижезер ховард эс Алыгу мне бұрзасын, ұйтмастын. Тень керес, кереденде сынадын. Хужа ден бұлховна. Пілеп, хашчух суядын. Лыпландыр ден мана. хре, Эп кетне кеве, керзе гурманы унышне, Сенгерліхре эп кетне кеве, сенгерліхре сенгерішне. Кышт южрехте тутла-тутла, сенгерліхри сенгер улма. Йылдах пырать кунда тадулла, Кетни шанны келед ума. Сенгер күшсен сенгерліхне, чынеп сенгер эмедеме. Сансы вуна вулазан, ташман шартлан маре бұлзан, тузу маре бұлзан, эс поэтмар, эс ебаныш кына. Сан сывуна булазан, лепшив маре бұлзан, сив юр маре бұлзан. Эс поэтмар, эс ебаныш пожал Пыжыл-пыжыл саста керхи сивегаш, ман, хомож, эс калаш. Калаш. Саргайык сассилле сархыва асра. Хамында мантузым пурш келеш касра. Тыр треде бепте, сивешіл шинче, пір ереп, куладып, тунзық кәссенче. Хымыжым ман хымыш, тандыжым пірре, эзі маршке, иккеншке пірле. Ав хыва бурсанын, манын, хам білеп, кедет кедетпір, келесе сизеп. Шылдырзем шиже шіпірін күшсенже, юратма пүр нижін шағы жіршенже. Тандышым ман хымыш, пуленех сивгаш, пур бірех ұйдадып, эс калаш, калаш. Шығав юрри. Карындар жүште ес хеліге, вұш Сасы жеш қылғара. Вұш та вұш, вұш та вұш, хұш тіллезе, хұш деп. Кам үтне, кам юнне, камын чере чүнне видере деп. Ятсыр ядым шығау, ятсыр ядым улдау, шірбе хуши суя пулинь пулин пулдыр апла, чылт шурри де хура, нихыжан кучайми, тебір хут чылт шурра, пулин пулдырапла, эбі мар айыпра. Карындар те яжеш мана. Каллайып шаврынза бұғадып, мен жүхлі ежынман сымақ. Шірбе хуплас тезе пухадып, аса илзе дырап вырах. Ак шүргүнне келзе шитсесін, шыда бень хунав. Унгушебе вара ирцесень черю чыдайыш и тадах. Кашны хунавын хойн сазы, кашны хунавын хой еки. Чыр замаға кетмен болзасын, азапландари эмельги. Ман жіне бұғат те урныш, ақылдатса кулать. Кушул видер, шыла жыртса, ахылдатса кулать. Епте кулады бына хиріш, Немде Күшіл Күшілведір, шыла жыртса, ағылдатса күладып. Ұнланат бір бұлі бір-бірне. Хиріш пықса, шыла жыртса, видер ағылдатса күлад бір. Четтіре видензе тілерет мұншаран, Ташта ав саспаджа хурагыш. Чупманым варайып кунда шаруран. Пулманым телей, ұжы варгыш. Тенже тірлі теслі, кашнын жерінже, хитре илеменен зесін, кашны чірлен чархунав тілінже, каштах тілін меде білзесін. Илем жын гына келменех шіржіне, шабақта илемлі бурнасчы. Үрі жын вара, шага ыр тенжене сымақта бұлін хварасчы. Негамда немде каламаре, кайра. Каласымақ ұшрандух маре, кайре. Пірреде жабрынзабық маре, кайре. Тада кеве яныраре, тенжебек тарын, тенжебек аслы кеве янараре. Пір ун ятне, пір ұн санне, пір сас сасне жеш хуплаймаре. Кеве яныраре, кайре. Калайманныне шырса. Санумна шур ан анхойына эстаптама. Ку эбе был. Шур юр булза, ана шынеп сана гурма. Шулда тыманытла урзан, питне схуплама. хуплама, эбе был, лепшил булза, пернешен санын тудуна. Те шердень, те дедынат шапшур юр, Йылт пытранны баян, Тетінже авранать. Манчунран санчунна пурбырех сукмак пур. Шула духын гына шилдыман чарнать. Юрлас юррымда бур, шавра жилкев вилле. Хамамайлы хама хамамайлы кунра. мастын апла малалла кивелле. Тахшанах санапла ожы кондыр чунра. Илердетше вара шав алиф караши. Ырыканлях сабан, лапкаган ошхевель, Шилдыман юрринче щукка кындар шарши. Ан ятла да мана, ағалрен ан херель. Те шерден, те шүлден едынат шапшур юр, Хеллехи кунымра, хыйен ырлыхе пур. Шинзембе, шинзембек пулаймарым, Пурына да папла урхла, бек савынза кураймарым, Ешрамар ытларах хырлахра. Манын савыныш, хама майлы ман савыныш, Килзе гур, әнен местен булзан, Шаруран, шарабужын ман савыныш, Кам тілнет, майрага он шытсан. Эзі мар, эбі хамда храдап, Лыпка жилде хырдат пек мана. Шыршинже, юда шиннан бұрадып. Ма шабақта чатать валмана. гур, килзегур да, әненін. Э, Эбі хам мастып хама. Шагынбек пулмаллай әдемін. Э, Илханны сан тен шитрі мана. ны бұлі шитрі піледіп. Алы жулп пулдарадан бұлзан. Алы деп, Иреле деп. Мін азап, манбекшин шухалсан. Шухалсан да, кайран еп келедіп. Шурте треса небе шуралса. Пурбірех сан шумна тержене деп. гайна куна шыраза. Кайчень эс каясран хыраттым. Кайрында келесінжен хырадып. Келзен тадах кайы дедіп. Тебір азап курып дедіп. Юретші. Камайыскедедін, камайыскенедін, Илдеші юрече, Ошта ес васкадын, ошта виргенедень, Кедеше булзан, юрече. Камайес савадын, камайненедін. Телейлі юрече. Шакчым зыршыплы храм, храм, манхамында хышчух Эмэтлензе савнас келедь. Мінілтіне илтміш пулза, мен гурныне курмыш пулза, мен туйныне туймыш пулза, әмітлензе савнас келет. Эс манын мар, пілзе дырза, паянлыға саман туза, эс каяса білзе дырза, нас сессе курзах, әмітлензе савнас келет. Тагамында хышчух, әмітлензе савнас келет эс эмірне де манында нигамында булаймын міскер илемліх илемліх вăл сүнет, илемліх вăл ывăçри таршы бек юхса бәдет. хывна хов савзан, эс эмірне де манында нигамында бұлаймын. вырым эмір дерін вырым эмір Тем вырымыш өмірде, Пергунеде неде эс манжын пұрын марын. Шуды әметтерін, шуды эметтерін Шап-шап шуды эметпе пір де манын нес марын. Сан делейне гурза, пень худ Сан савнышна гурза, пень худ савнышларах шыппын, ваданза юрлан булзасын, Эп саспа, савынза юрлап, Сан кымылна гурза, худ кымыллыра хеп, Сан дуйымна дуйза, пинхут туйымлырах. Ес мана кетменні не білзех, сана кетме ытла да ебір. Эс мана ченменні не білзех, сана ченме ытла да евыр. Ес мана не білзех, сана савма, ытла да йывыр. Эзі манмар марбулзан, сан сывлы жуман. Эзі манмар марбулзан, сан эмедюман. Туду шинчи ошы сан шуғышу да үгіні. Вайзарлыху, хавшаклыху, пәдім тенже тень пулі ман. Перха манчах, яланлық сан. Санба тіл санба калашны на чем Хулленде лыпкын саспарза, барза, пульджеште хургайксем, кайрыш. Тап-таза хал білет, чунра да пужы, тап-таза. Шүргунезем каялла. Эс шутладан булас, эп кайзан тенже бужанат. шыр жарына шаврынма пурнаш харать, вахат тарать. Шук, ес кайзан, езіманран поранзан, тенже ұлжынмаш, сывылыш еп епкіна булмастып, эмелгем юлать. Сан хваду батне хам кымыла хушса, нигам гурман сабайлах парыттым. Сан юраду батне хам туйма хушса, нигам курман телей еп парытым. Кай, санаман юры мар булсан, кай. Санаман эмет мар булсан, кай. Санаман кымыл мар булсан, кай. Візем зірех пужы эбе. Візем зірех эп, эп мар. нине илтмеш пулса эскайрын. Эп кетнине сисмеш эскайран Эп кирлине курмыш пулса эскайрын. Хальвара эс шуннине сисмеш пулса пурнадып. Эс савнине курмыш пулса пурнадып Эс туйнине туймыш пулса пурнадып Сан Ыйхы килнине зем шылдырзем шүредіп пуштарза. Санавызем пачақта ан вратчыр. Сан телей жеш кирлине туйса, еп хурлықсем жүредіп пуштарза. Санавызем нихшанда ан хуплачыр. Сана ачашлық кирлине туйса, сив зем жүредіп пуштарза. Санавызем нихшан ан чырмандарчыр санбада ытла ачаш, ытлада шебешін бұрзатшы. Сана телейлі жеш курас, улдалас марғына тезетші. Ұлдала мадада, Савза, хамаманзақ чуна барзатшы. барзачы. Улдаласмар, шапла. Шак шуғышпах, хам ұлдаланзатшы. Сан жинже, шиже шулхи юр вырдать. Сан жинже, Шиче жулхи пыр бұрдать. Шиче уя хевел бақсанда, шич кунлықта ирлес шук. Эбе, хуп-хура ғаш, шымламас мұнубан чүре нерек деп. Эсі шура шуртри, шура шурда шуды. Чунунда эбе мар, эбе мар, түбери шуды шылдар кулы. Эбе хуп хура тәттімгаш. Эзир манчун видер пірбринбе келленедер. Эзир иге шуды. Эбе хуп хура Эс Эсманжын пірремар. Шук херек. Щук, пыланмарес, пыланмар ес, Эс хелех. Маналыра гитара чух, Эс хелех. Хеллес юрберчи, чийылдырки, чийлемли. Хирде ыраш Е етари юрри. Эсманжын премар, эсманжын херех. Илдетіп юра, эсэ юрара, курадып кулы, эзе кулыра. Хер чухнешке Ман манвара херехреде, эс піррех. пинжул маншурт айкибе тада пинжул ман бадымра. Киледенес, хош шулебе, хош херребе тугас чыман. Сана хына дума, тугас чыман. Кашпа, мыналдырба, пуршук телейме, тултарып та, тыттарып. Үзіртме мар, савдарма мар, пургымылба. Эшсе яна делей тудыне туйтарма. Керзе тухра напла васказа манчуна. Халька ядан, ман видер. Кэженет телажа, чатренет шур жуна. Шынграу са себе тунзах видер. Шухлажа васкатсах шур юра вазать. Телензех темзелет шупка Кама кам хавара хальшапла задать. сплетни — кала замага, Йышынман паху паху плаза, шущуна херрине хурза ярып. Пірле булны гуна, азымра шудатса, шылдырзен ушкынне шақса ярып. Тем хезеть хажаплах, тем хезеть кагара. Шурлажа, шур шуна, аякра, аякра. Юрлас келнебе, Четек акрым. Чедега акрымда, чедега акрымда, шытсаду хребуль хыта чул. Пығаймарыми, сабаймарыми, сиверех пульчаши кушул. Кулас кымылым, савнас кымылым, маппермай үге чулшине. жіне. Эс эс манын чуным шунныне. Чечек парыттым, Четек паратам, Шыдайман бұлзан мін парам. Ес хаваслый, пурделаяхи, сан телейшін савынам. Сара-сара шулшасем. Чүбере шуруях тульча чатрензе ерет емра. Шулжине үгет сар шулча, шуғалат ташта умра. Сара сара çулçысем те, эскаланы сымахсем, шух çилбепечсе каяща, шур юрайне пулаща. Чере жив сапса чертместеп, шавулдав сымақсыне. Каялла келмечін местіп, әнен местіп бізіне. Эскайны жынюген местіп, шірпленчі кымылым. Шулжызем шілбебішсен де, халь сывладып шымылын. Сара сара çулчысем те, эс калана сымахсем, Шух каяща, шур юр айне пулаща. Сидел ури авынать, урайхы ми Авынзан да аптрамаш, авынзан да хушылмаш, Сигер, сигер, сикмелле, туйын туй бегиртмелле. Мін ташласмар, мін женера савнасмар, яшта качи ябығы, сары хері яцари, тұрыс-тұрыс табарі, шән мұжара мұхтари, Ав кдесри саргаччы, шага хере саваччы, шылне жирцал жубать, херне кача задать. Келегензем кереген зем кетчірех, туя туйбек това бар, ыры дуя пасма бар. Сидел уре аванать, урайхами аванать, аванзанда аптрамаш, аванзанда хужылмаш. Ан ятлар. Ах, ан ятлар мана, ан ятлар. Пәдембе ланадып, хамах. Кергигун хеле тугаттер, ятланы де халдин клыхах Хам жине буртмастып сар буржын, куллама пыдарадып каскас. Уншын шеш андыған айван пұйшын, матен жейлемне ылғанас. Калайман жуғыжа шыплық виде, керхигун небе пір бұлса. Үгінні ниде халдин, енышны де, пір кубибек шеш юлештірза. Ах, ан ятлар мана, ан ятлар, ятланы де халдин кылығақ. Эзермар, керхигун шадырдаттыр, шындыр жеш чуныма хытырах. Кәдет! Хургайықсем ирдеші, сем вежеші, шуры хурын духны затма. Үйдас кымыл бурун, калас кымыл бурун, хыю житмеш шавах, ал сулма. Шуры шуғыш пушра, шуры тунзық кушра, тебір жул тадах килержи. жи, Шулыр йывыр булса, шулыр вырым булса, шрех эзир илленмірши. Шуры хурын емеш, шуры хурын ченмеш, хеле хиреш кушул үгермеш. Юратма был пәлет, энен ме был пәлет, сыр кәдет те, кәдет. Ағалех питлайық. Нимде гирле мар, ағалех Телерет варман, телереть тавралых, уех сип синже, уех тай женне, Шут певезіне, хыйсынне үгерне. Ним де гирлемар, ах алех петлаях, телереть варман, телереть тавралых, Пур сукмак паян, Ыржула жула тухмалых, Пур юлдаш тыван, алтысса памалых. Азаил! Тюбери шуруях сенгер шуда сапря. Шуры хурын, хурлан ангет семдегей. Манбегех санада тунзах сыне жапре. Эсте хальпа ченже, эсте манбегей. Сары шул шунаес анвештер саламлын. Пелес шуганавыл, курас шугана. Иртне шут телейн, маныш ми самандан, тунзахе упране пір манра кына. Асаил савнышым, асаил хавасын, иккен лартны хурын пур шкул хышынче. Пурдада телейлі юраду асабе, пур үпкевзір тунзах, манын күшсенче. Хурадудыр хурлын үкре урайне, Анбох эс ыйдулын, анбых тілінзе, Кам ирікпе кере шынны бұрайне, Есавзақ шикаеш сивіндем дезе. Үпкеві жүгі санын, лайық каяпла. Тывалла маншулым, санын анада. Ал зулас келетте пыдара балла. Юратсақ каядып, ирікпех тада. дулын, ан анбых телензе, теле юнь шудызан, хывжулу шинче, тілірет емралық, шып тенже. ик шаба, ик пурныш, ик ширан енже. Эзе Юра Романс Эзе Юра Эп чәлгезір юрыш, пирін пірлік шука, шулда икенже. Санбатна бұрзасын, тілінзе тен күліш, туп надееш юрыш. Эйтенде. Епчіл езір юрыш, эзі юры Сан жинжен юрладып сасыр, әметпе. Тень тагамжын бұлі бекте кулы. Візембек юрлаймып, юрлып чіребе. Шуры юр юрри. Паллаймастны мана. Паллаймастны. Шаврашил юрреп. Шуры юр юрри. Тарын кыбыш кердень, шынны гытны шерень, пек херюлле чивери юрри. Паллаймастыны мана, паллаймастыны. Сивехел юрриеп, шилдыман юрри, кычыр-кычыр сасын, тунзах пусны кашын, шут мерджен шудилле елдарка юрри. Паллаймастыны мана, паллаймастыны. Удас шул юрриеп, сиде скун юрри. Кайна кайык хурын, калла келес шулын, кун кевилле, шура юр юрри. Эй, юрладан юррине, эй, калаттан кевине, Ташла ухмах, илзе барып пушмак, келеллине, уник тюмеллине. Эй ташларым, эй ташларым, ура келли вынче, урайхами аванче. Кеве-кеве пәтсесін пуча шуғыш сырынчы, Ухмах ятне үлтсесін вірі кымыл Атя пірле тухари, атя пірле ташлари, Эбі үлтне сымаға, иккен пірле пайлари. Эспіре хасра. тре емра, анчытре. Эспіре хасра, черере. Айып щук санра, ан шарла. Кыштыра мара, шыплықра. Шулшы шул сине, Эмет яванат чул сине. Тухай маревыл, шук ялда, Манзакайнывыл, ман яда. Ан ятла ямра, ан ятла, Эс юлан асра яланах. Эбун чухне, вун Э Эбун чух Эс хурын çулсине югерчче, хускалмаре те чре. Шыржирли те йрбисетчче, тутлырахчы панулми, кучсенче шевле çичетчче, кымыл дуйым туп тулли. Те пижет халь шыржирлие, мен туди, улма туди. Такынат те сар çулщие, илденет савны утти. Иртнине, иртни теместеп, вырначать пәрр пурныша тел бұлзан сымақчен местеп, кыдартмастып курныжа. өтен жене бекелдім, ыйтмазыр, вырттын, шыплық бек. Шуры юр бек шуры, кыбыш юры шуре, тенжене хупларе, санын яду бек. өтен жене эбе келдім, ыйтмазыр, вұрттын, сывылыш бек. Кылдыр-кылдыр кулы, тень пыданна буле, куенче санаеп, курас щукши тек. Азилю тенчине эбе килдем. Ыйтмазыр, вартан, тунзах пек. Сара жулжа шуре, шуда уях шуре. Шура тунзах видер, сан шулна ерлеп. Шилле шумыр. Шилле шумыр, шилле шумыр, чалышын шабать. Тем галаспек, тем галаспек, вешім сыршывать. шывать. Алдыр илсе, алдыр илсе, туғас бұл. Шумыр шывне, шумыр шывне, пуғас бұл. Шавалдыра, шавалдыра, шут шере ярас. Витер бұқса, витер бұқса, сан санна Шилле шумыр, шилле шумыр, чалышын жывать. Тем галаспек, Тем каласпек алдыра шапать. Тиха. Эженне лажазем кичем мен телереші. Ташта уладяв кашкыр андықса. Ват сем шав ахлатса илеші, юлашки жул илемліхе туйса. Тиха чупать, шып-шымылын, хавасын, темрен аван шак амыш хюттинче. Сигеть, сигеть, курыгыш не кебе, сенгерін жет уну мінше неме вылынланмаш выл шамрык выйлы тенже де унжын жешпек туйнат. туртман диган турды жукка паллы выл хай хый хавасланса чубать Эшенне лажазем кичем ментелереші, шарт сикнебе келеші чатрензе, сыңседыраші де пушне ухаше, Бибе шабебе келешсе. Чарас тезе вара аза шуй тихана шаксем вахытлыға. Кайран хыехын ланяға ден теші, турца гурзан тем йывырыш лава. Шартламачы, сивечі, кайма духаттым. Каялла келме эметлензе, паллығы вараттым. Шартламачы, сивечі, Шула шавах тубаттым. Шартламачы, сивече, пыма дуғаттым. Анне батне шидес тезе. Чуна бараттым. Шартламачы, сивече, шавах пырза кураттым. Вұғыт иртрі. Вұғыт иртрі. Шав паллызем ышташи. Пырас пулзан, тугас пулзан, шула тупса пулеши. Вұғыт вғыт иртре, анне кетни ұшта ши. Шидес пулзан, керес пулзан, херем теген, пуле ши. Шунаган вуд пушне шундар дене жерденех шыва брахрым. Чашлатре, чашылдатре, тедем кылар теде шапланча. Шыва майын юхса гайре анада кетсейлне жынна, савастене жерденех манзагайрым, айыпларе айыпларе, алне сульчете лапланче, Ним бұл манбек утсагайре малалла. Каш сирен шаржи куча савайман шин кулли тілленет. Ошпилле шеме. Залра югать ошпилле шеме лыпкать пылғанжік чирене. Иртнегунзен черженелеме чуна ачашле эмерне. Ытарайме янрач шкул вальсе, херзем жюреше ушканба, приняв тухны шутку щуле, те прикулать ошкулыва. Кунзем шулзем жемін, килеп тадах инже жулдан. Залра шаплах янрать шавшеме. Она манайман, не хыжан. зір киме юхре, калаза підерей мен сымақбек. Эненме бек, едембек, кула бек. Нихшан каялла Курны курынны ми, нигама пулышма Кесмен зір киме юхре. Пурныш пек шавлаган, патранан денесре, кесмензір кеме ұссыр юхре. Шура-шура кавагарчын. Шура-шура кавагарчын. Мавы жеден перпетчен. теніне бастывадып, чывашқалық юрринжен. Ахальмарун бек юрланы, пулны, пулны вылсылдав. Тылығану май хварна, урны выржы, курны жав. Шуры шуры кавагарчын, маве жеден Кукамай кукамайся плаюрлатчы, чуне хыды кютнерень. Шура шура кавагарчын, тень хый булны кукамай, юрба кышт ебанзасын, чуне канны хыйнемай. Убышките, де, эскурадын, пірхы барзыр, тубынман. Шура шура кавагарчын, Эзех маржи, кугамай. Иккеленю. Шынзағытна алла тасайып тұрадып. Вешсею крюнда вілдірде юр бірчі. Шеллезе жына андықса еланадып. Анырел, анырел, куркыштах кун Пыжылдатны саса тень хыймайлын ланчы. Тень чунри квар телейн дуйса, алырах, алырах самантрах вылшы вланчы. сахса кече үде выл азаплын кулса. Анлан марым бара, те салгуллы унчух тымаллачы. Алырах кушнегу юр берджи. Те хаваслы кулса малалла утмаллачы. Эбе Ман юнда вэри. Лыпка гюлі, тарын гюлі, анхумханес ескаш шилбех. Санжын марвал килне буле, тень шүрет хай шүлібе. Санжын мар унгунин хутлі, ере, шохаре шуламай бек шеш вал шүтлі, он шүлне тек ан ерле. Тарын гюлі, лыпка гюлі, ширхерриак, санжын чех, Вăл мен мӹнь әмір бұлі, е Каяс теген кайдыр, кала кубысына. тенжей мӹнь анзыр, кеместе басна. Ведер-ведер ташлама ведешинзе маре бир. Вечерхензе бурынма, вăхăчепе маны бір. Каяс теген кайдыр, шунмас шулымба. Тенже мен анзыр, тенже шумында. Шунза сабурынма, шунан мари бир. Шунза энзе жугалма, шулдалык чен маны бір. Каяс деген кайдыр, ченмес каялла. Тенже емен анзыр, суладып алла. Калламалла вылляма, кадык челем мари бир. Кайны жин жын магырма, келес шулчен маны бір. Любовь Мартьянова, ежанман сем, сава Чавашхалах артистки Светлана Савельева вуларе.